вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці беларуская гісторыя разам з беларускай мовай была і ёсць у нас галоўнай крыніцай нацыянальнай свядомасці гонару за свой народ і краіну з гэтым цяжка спрачацца нават самым зацятым ворагам беларушчыны у можна скажам забараніць самое імя кастуся каліноўскага як гэта было ў трыцатыя гады ці адмяніць ордэн каліноўскага як гэта зрабіў лукашенко але праходзіць час і нацыянальныя героі непазбежна вяртаюцца бо яны нібы скалы мімо якіх праплывае пенная хваля розных рэжымаў ідэалогіяў ды палітычных інтарэсаў у згадваецца показка савецкага часу. У Лазіа Караткевіча выклікалі ў ЦК і папракнулі тым, што ён ідэалізуе беларускую гісторыю. Дык я ж яе ідэалізую, а не прыніжаю, здзівіўся Караткевіч. Сапраўды, што тут скажаш. Аднак ёсць гісторыя і ёсць гістарычная навука або гістарыяграфія. Гэта прынцыпова розныя з'явы. Скажам, калі вы распавядаеце дзіцёнку казку пра нашага вялікага князя Вітаўта, вітаўт у вас будзе абавязкова гаварыць па-беларуску. Але калі вы даследуеце вітаўта як вучоны гісторык, вы так не скажаце, бо сведчанняў таго, што вітаўт гаварыў па-беларуску, няма. Іншымі словамі для народнага разумення гісторыі важныя яскравыя міты або казкі пра славутых герояў і знакамітыя перамогі ў бітвах. А для нацыянальнай гістарыяграфіі на першым месцы гістарычная адпаведнасць фактам, якія ўтрымліваюцца ў крыніцах. Толькі тады нацыянальная гістарычная навука ператвараецца ў сапраўдную школу, якую прызнаюць і шануюць у свеце. Антаганізму паміж гэтымі жанрамі няма і не можа быць, як не можа яго быць паміж бабулінай казкай і навуковым трактатам. І тут мы набліжаемся да таго, што ў Беларусі такі антаганізм ёсць. Бо калі ўлада, што ў савецкія часы, што цяпер імкнецца кіраваць гістарычнай навукай, навязваючы ёй свае цалкам казачныя канцэпцыі, а навука гэтыя канцэпцыі прымае, тады ўсё перамешваецца ў свеце і настае сапраўдны хаос, у якім абрыўкі бабулінай казкі блытаюцца з фрагментамі навуковага трактату. А любы зварот непасрэдна да гістарычных крыніцаў аказваецца прарывам у нейкі зусім іншы свет, бо там усё не тое і не так, а зусім па-іншаму. За савецкім часам уся наша гісторыя падганялася пад тэзіс спрадвечнага імкнення беларускага народу да ўз'яднання з рассеяй. Цяпер трэба падганяць гісторыю пад праваслаўе і славянства. А для гістарыяграфіі гэта прыблізна тое самае, што да кожнай гістарычнай з'явы прывязваць цытаты з Маркса і Леніна, або скажам казаць пра вялікае княства літоўскае ў кантэксце актуальнай беларуска-туркменскай дружбы. Зразумела, ні пра якую прафесійную навуку ў такіх умовах не можа быць і гаворкі. Навука, пастаўленая на службу ідэалогіі пэўнага часовага кіраўніка, з ягонымі ўяўленнямі пра гісторыю, ператвараецца ў падабенства бабулінай каскі. Прычым калі гісторыкі канфармісты ўсё падганяюць пад антыбеларускія па сутнасці прыхільнасці лукашэнкі, дык гісторыкі нацыяналісты імкнуцца перацягнуць у свае навуковыя трактаты адваротныя міты пра таго беларускамоўнага вітаўта ці царкоўную унію як нацыянальную рэлігію ці пра Грунвальд як галоўную бітву і перамогу ў беларускай гісторыі. Вось жа з Грунвальда мы і пачалі нашу гутарку з Геннадзем Сагановічам, гісторыкам і рэдактарам навуковага часопіса беларускі гістарычны агляд. Радыё Свабода, вострая брама гісторык геннадзь саганович распавядае пра міты беларускай гістарыяграфіі з мітамі развітвацца гэтаксама цяжка як дзіцяці з цацкамі але дзіця вырастае і такое развітанне непазбежнае за мінулыя 20 гадоў геннадзь саганович прайшоў гэтую эвалюцыю ад рамантычнай візіі мінуўшчыны да прафесійных абапертых на крыніцы трактовак і стаў ці не самым заўзятым крытыкам мітаў у беларускай гістарыяграфіі. Аказалася, калі мы пазбаўляемся ад мітаў, мы нічога не страчваем, мы толькі вырастаем. Сёння наша гутарка пра гэта, пра міты, якія не вытрымалі праверкі прафесійнай гістарыяграфіяй які з іх найбольшы Грунвальд. З Грунвальдам звязанае спрыманне захаду як ворага. Грунвальд сапраўды фундаментальны міф нашай гістарыяграфіі, але але займаўшыся спецыяльна самой праблемай і бітвы Грунвальскай і адносінаў з нямецкім ордэнам, Я моцна моцна ўразіўся, наколькі гіпертрафаваная візія Грунвальду у нас за апошнія гадоў 10-20 чаго толькі не напісалі пра грунвальд прыватнасці вось самая хрыстаматыйная сцвярджаецца што грунвальд паклаў конец шматвекавой экспансіі немцаў на ўсход што на грунвальдзе была выратавана Беларусь ад нямецкай там ад захопу а беларускі народ быў уратаваны ад анямечвання в апошніх падручніках універсітэцкіх прычым нават э, сцвярджаецца што на грунвальдскім полі сышліся Европа на славянская з Еўропай крыжацкай. І пасля шмат гадоў нага ўзброенага немца не ступала, а насамрэч нічога гэтага не было. Насамрэч, ну пачнем з таго, што у аўтэнтычных крыніцах 15-16 стагоддзяў Грунвальду нідзе не надаецца такое вялікае значэнне. Саму рэха Грунвальду пану мізэрна, яно неяк не ідзе ў параўнанні з подпитвай напрыклад падоршай і калі набліжацца ўжо да самой фактуры то таксама лёгка заўважыць што на пачатку 15 стагоддзя у ратаванні беларусі тым больш польшы ці якіх іншых зямель ад нямецкага ордэну не было патрэбы бо нямецкі ордэн на той час ужо саступаў па сваім патэнцыяле военным не толькі супольным сілам каралевства польскага і великкага княства літоўскага але нават самой польшчы простая эпоха мянялася эпоха крыжовых войнаў сканчалася ордэн перастаў выконваць місію гэтага фарпосту заходняй Европы самае істотнае что у крэве у час падпісання уніі ў 1385 годзе можа больш значны быў нанесены удар по ордэну у чым на грунвальдзе тым не менш грунвальд у папулярнай гісторыі уяўляецца нашмат больш важнай падзеяй чым тая крэўская унія як зрэшты і шмат чаго іншага магчыма сапраўды значнага для нашай гісторыі грунвальд затуляе сабою але далей пойдзем мы не знаходзім сведчанняў таго што нямецкі ордэн на пачатак 15 стагоддзя сапраўды меў вялікую праграму экспансіі на ўсход бітвы под грунвальдам магло і не быць яна зусім не была у фатальна прадвызначанай. Калі канфлікт абвастрыўся паміж з аднаго боку ягайла метадам з другога ульрыхам вялікім магістрам, то дыпламатыя ордэнская многа разоў спрабавала залагодзіць адносіны. Ягайла з вітаўтам папросту нарываліся на вайну, таму што яны добра адчувалі сваю перавагу. Калі врэшце да вайны дайшло і да гэтага прускага паходу, таксама цікавы факт. Вітаўт узяў у паход далёка не ўсе сілы вялікага княства можа палову можа трохі больш але вельмі значныя сілы засталіся дома у вялікім княстве таксама сведчыць што ўпэўненасць была у даволі лёгкай перамозе Ну, далей прускі паход калі гаварыць пра гераізм мужнасць рыцарства вялікага княства ці кароннага польскага то я б тут яшчэ паспрачаўся хто больш дэманстраваў гэтай рыцарскасці і мужнасці калі харугвы вялікага княства і каралевства польскага трапіўшы на прускую зямлю пачалі здзеквацца з насельніцтва цывільнага забіваць гвалціць паліць касцёл і рабаваць усё то і вялікі магістр і кіраўніцтва ордэну папросту у паспяшалася насустрач арміі саюзнікаў, каб абараніць сваё насельніцтва свае землі і такім чынам паставіла сябе у заведама невыгодныя, нязручныя пройгрышныя умовы. Армія ордэна прымала бітву у полі, Прычым яна была ўдвая меншая. Палякі, літоўцы і нашы гісторыкі лічаць гэтую перамогу ці не самай знакавай у сваёй гісторыі. Можа быць таму, што гэта быў той рэдкі выпадак, калі нашыя продкі самі тварылі экспансію і перамаглі. Ці сапраўды гэта была вялікая перамога. У мілітарным плане у ваенным гэта сапраўды вялікая перамога, бо вялікая бітва была. Але для вялікага княства літоўскага пасля перамогі пад Грунвальдам мала чаго змянілася. сам па сабе Грунвальд пачаў уздымацца як сімвал гістарыяграфіямі 19 стагоддзя, нацыянальнымі гістарыяграфіямі сусветныя войны першая другая асабліва моцна ўзнялі міфалогію рунвальду ён стаў сімвалам перамогі рускай зброі славянскай зброі над немцамі а ў нас нешта не згадваю каб грунвальд так уздымалі ў нашаніўскія часы ці ў часы савецкай беларусізацыі міжваеннага часу у нас у беларускай гістарычнай традыцыі значэнне не перабольшвалася сітуацыя змянілася толькі пасля апошняй вайны калі стала сцвярджацца савецкая канцэпцыя гісторыі беларусі Таму што грунвальд як вялікая перамога гэта кампанент панславійскай міфалогіі самае парадаксальнае што постсавецкая беларуская гістарыяграфія яго яшчэ больш разьмова адвяла яму значна больш месца і вось я на пачатку прыводзіў прыклады э, сцвярджаецца абсурднае што на Грунвальде з еўропаславянскай з Еўропай крыжацкай сышліся. Дык э, з боку вітаўта Ягайлы таксама былі далёка не адны славяне, там было ім немцаў поўна, гэта таксама як э, у ордэнскай арміі хапала славянаў. Тады проста не ішлося пра нацыянальныя антаганізмы. Як і ўвогуле нацыянальная гэта вынік экстрапаляцыі сённяшніх уяўленняў на даўнюю гісторыю. І калі гэткая экстрапаляцыя ўласцівая для гістарычных мітаў, дык гістарычную навуку яна разбурае. У сваю чаргу металегізаваная гістарычная навука цалкам ператвараецца ў інструмент выгаднай правіцелю ідэалогіі, і скажае карціну свету ўжо ў самых шырокіх колах грамадства. Каб сцвердзіць, што перамога пад урнвальдам была заканамерная. У нас пішацца цяпер пра тое, што немцы ці нямецкі ордэн быў адвечным ворагам. З 12 стагоддзя, напрыклад, у падручніку для 6 класа сцвярджаецца, што з 12 стагоддзя самы страшны вораг Беларусі, это былі рыцары нямецкія хотя іх тады яшчэ не было ўвогуле і ордэну не было і сам посыл про тое что немцы ворагі гэта неправда неправда тому что нямецкі ордэн як да грунвальской бітвы так і пасля грунвальду шмат разоў выступаў у якасці саюзніка вялікага княства літоўскага у супрацьстаянні с каралевством польскім ну я да чаго гэта кажу да таго что калі б не было грунвальской бітвы калі б ордэн заставаўся важным фактором міжнароднай палітыкі ў сходняй Европе, то можам пагадаць, куды павялі шляхі вялікае княства. У кожным разе вось такой уніі персанальнай з каралевствам польскім і наступнай паланізацыі цалкам магчыма, што не было бестернізацыя вялікага княства і Беларусі сыходзіла б не толькі ад Польшы ці праз Польшу, а яшчэ большым фактарам гэтай бестернізацыі ці рэцэпцыі заходняй культуры быў бы нямецкі горад нямецчына яшчэ адзін цікавы факт вось калі ў нас пішуць пра адвечную варажнечу паміж славянамі і немцамі то як тады зразумець выказванне аўтара вялікапольскай хронікі які ў 13 стагоддзе напісаў што відаць няма на свеце другіх таких народаў таких суседзяў якія жывуць такой прыязні такой дружбе як славяне і немцы а але літоўцы і палякі ўсяляк уздымаюць Грунвальд як сімбаль. Слушна у літоўскай і польскай гістарычнай традыцыі Грунвальд займае адно з цэнтральных месцаў. Это фундаментальны міф нумар адзін. У папулярнай гістарыграфіі і ў нашай ён мае ўсе падставы заставацца важным міфам. Бо міф сам па сабе вельмі важная рэч, ты мае функцыю інтэгральную, але ж не блытаць папулярную гістарыграфію з навуковай. Скажам, палякі таксама у 80-х годах асабліва ў 90-х у даследаваннях навуковых вельмі моцна перагледзелі сваё ўспрыманне грунвальду але ў народзе гэта гэта сімвал А што магло б стаць такім сімбалем у нас без супярэчнасці паміж папулярным успрыманнем і і навуковай гістарыяграфіі. Я нездарма на пачатку параўнаў рэха Грунвальду з рэхам аршанскай бітвы. Аршанская перамога выйграе па сваёй значнасці, якая тут розніца. Аршанская бітва гэта бітва у абарону айчын. Гэта бітва на сваёй зямлі, бітва сіламі меншымі супраць перасяжных сілаў ворага, які прыйшоў нішчыць. Пад Рнуальдам зусім іншая сітуацыя цалкам адваротная. Пайшлі на чужую зямлю перасяжнымі сіламі, рабавалі, ну і здабылі там перамогу. Дарабавалі ўсё і вярнуліся і ніякага рэха. А пасля аршанскай бітвы, тагоддзі за стагоддзям гэтая перамога згадвалася і пра яе нават спявалася. Якія яшчэ міты ў нас атабарыліся ў навуковай гістарыяграфіі. Такіх мітаў даволі шмат і можа быць самы яскравы прыклад з уласнага досведу. Калісьці пасля 91 году ўсе яшчэ былі пад уплывам Мколы Івановича Ермаловича і добра запомнілася мне першае працверазенне, калі мы упершыню выехалі на міжнародную канферэнцыю у Польшу. На канферэнцыя апрача нас былі украінцы, літоўцы, палякі, гаспадары. І на гістарычнай секцыі адразу ж акрэсілася лінія антаганізму. Мы, пераадольваючы савецкую гістарыяграфію тады, не заўважылі, што хварэем на адну з самых тыповых яе хваробаў, на апрыярызм. Словом, мы так верылі у тое, што хацелася верыць у тое, што вялікае княства гэта беларуская дзяржава, што, Вітаут э, гаварыў па-беларуску і тут упершыню мы сутыкнуліся з абсалютна іншай візіяй той жа самай гісторыі і што самае істотнае з больш прафесійна абгрунтаваным бачаннем. Все нашыя палкія сцверджанні разбіваліся аб вельмі добрую прафесійную абарону літоўцаў. Вось адзін прыклад хтосьці з нашых уставы і гаварыў, якая там літоўскасць вялікага княства, калі вітаўт э, не ведаў літоўскай мовы а гавару пісаў по-беларуску і тут адразу стае наколькі помню рыта чапайте літоўка якая спецыяльна займаецца вітаўтам яго спадчынай пісьмовай кажа вы прывядзіце мне калі ласка прыклады сведчані таго што ён гаварыў па-беларуску ці пісаў па-беларуску бо яна займаецца гэтымі ведае яго лісты на лаціне на стара-нямецкай мове а мы што вось тады гэты стан быў вельмі непрыемны это была унутраная дэпрэсія і злосць некая на тое што мы самі сябе падманвалі ці нас нехта падманваў гэта тое што называется такім тэрмінам фрустрацыя калі ну здавалось бы агульнапрынятыя выяўленні прынятыя намі раптам разбіваюцца аб зусім іншую рэальнасць і наступае сапраўды дэпрэсія і калі міты культывуюцца нават гістарыяграфіяй навуковай то я думаю можна гаварыць пра небяспеку фрустрацыі нацыянальнай А чаму унія як беларуская рэлігія гэта міт Ну міт ужо таму што нацыянальнай рэлігіі тады не было не было самога разумення нацыянальнай супольнасці нацыянальнай прыналежнасці ідзе адрачэнне ад міфаў і стварэнне стэрэаграфіі пазбаўленай гэтай міфалогіі не змяншае прывабнасць нашага мінула дакладней мінулае робіцца яшчэ больш адэкватным яны робіцца нашым а інакш ну я ж гаварыў пра гэтую небяспеку непазбежнага расчаравання фрустрацыі у радыё свабода вострая брама гісторык геннадзь саганович распавядае пра міты беларускай гістарыяграфіі Імкнучыся супрацьстаяць ідэалогіі аўтарытарнага рэжыму, беларускія гісторыкі часцяком самі ствараюць ідэалягемы. У выніку айчынная мінуўшчына выглядае наборам мітаў, а нацыянальная гістарыяграфія як навука перастае існаваць. Што гэта значыць? Геннадзь Саганович кажа, што гэта непазбежна прыводзіць да нацыянальнай фрустрацыі. Бо рана ці позна людзі сутыкаюцца з тым, што яны са сваімі пачуццямі існуюць не ў гэтым рэальным, а ў нейкім іншым самімі прыдуманым свеце. Каб зразумець, пра што тут гаворка, варта, да прыкладу, разгарнуць адзін з самых аўтарытэтных у свеце энцыклапедычных даведнікаў, ангельскую брытаніку і знайсці там артыкул пра вялікага князя Вітаутаса. Не вітаут, а менавіта вітаутас ужо толькі праз гэтую энцыкляпедыю разыходзіцца па ўсім свеце разам з адпаведнай візіяй гісторыі, у якой нам і нашым пачуццям папросту няма месца тым часам наша візія гісторыі абрынаецца ў нябыт. Чаму так адбываецца? Ды таму, што ў адрозненне ад нас нашы суседзі, літоўскія, польскія, расійскія гісторыкі не ствараюць мітаў, а пішуць прафесійныя канцэпцыі ўласныя мінуўшчыны. Натуральна, адводзіцца ў гэтых канцэпцыях месца і для нас. Толькі трактуемся мы там у адпаведнасці з задачамі не беларускай, а літоўскай або польскай нацыянальнай гістарыяграфіі. Інакш кажучы, пра нас ведаюць тое, што пра нас пішуць іншае бо тое, што пішам мы, непрыдатнае для прафесійнага міжнароднага дыялёгу гісторыкаў. Хто тут вінаваты? Зразумела, што ідэалогія, якая разбурае навуковыя інстытуцыі, правакуючы іх працаваць дзеля або супраць патрэбаў улады, а не дзеля нацыянальных інтарэсаў. Але ва ўсім гэтым варта бачыць праўдзівы сэнс гістарычнай навукі, якая па вялікім рахунку толькі знешнім сваім бокам сутыкаецца з палітыкай, дзяржавай, рэжымам, тады як сутнасць сваю мусіць берагчы, каб не ператварыцца ў бабуліну казку. Thank you.